Dame i gospodo, evo, 14 časova i 6 minuta, vreme je za današnju temu za razmatranje. Danas ćemo razgovarati o prolećnim neprijateljima. Prolećni neprijatelja ima dosta, ali smo Zlatibor i ja izdvojili tri glavna prolećna neprijatelja. Kada je U pitanju strpljenje, prolisni neprijatelj broj 1 je svakako muva. Kada je u pitanju svrab, prolećni neprijatelj je svakako komarac i tu nema nikakve sumnje. A kada govorimo o neprijateljima mode i lepog odevanja, onda je neprijatelj broj 1 svakako moljac. O tome smo danas hteli ozbiljno da porazgovaramo. Dinamika savremenog života, svakodnevni stres skraćuju nerve i povećavaju tenziju i često nismo u stanju da rešimo sve probleme odjednom i u takvim nervoznim situacijama pojavljuju nam se neprijatelji kao što su muva, komarac ili moljac. Šta je primećeno? Primećeno je, evo, kada je reč o muvama, da e, s obzirom na ovu nestašicu hrane, zapravo skupoću hrane i mali je skupa, mnogi naši sugrađani po balkonima, u dvorištima zgrada, znači u urba, urbanim zonama gaje recimo svinje i sličnu sitniju stoku. Svinje, gde su svinje tu je i muva. Moramo voditi računa o tome da svinje pokoljemo na vreme, jer proleće kada počne, dođe leto, svinje moraju da idu iz urbanih zona. Sa prolećem naravno ide i prolećno spre, spremanje. Znači, ukoliko smo e, poklali sve svinje koje smo galijili na balkonu, moramo izvršiti i ostale dodatne pripreme da bismo izbegli ova tri neprijatelja broj 1. Sledeći neprijatelj broj 1 ne računajući svinje, je svakako lična higijena, jer tamo gde se ne poštuju osnovna pravila i zakonitosti lične higijene, to je muva prvi gost. Muve, evo, ako ste pratili šta se dešava ovih dana, mogli ste primetiti na svojim prozorima, posebno na ovim zapadnim stranama prozora kako se muve skupljaju i prave svoj muvlji pir. Čovek je uskraćen u toku naravno razvoja i evolucije, uskraćen za mnoge prednosti koje imaju domaće životinje. Jedan od osnovnih, e, jedna od osnovnih sredstava ili kako bih rekao oruđa, oružja kojima može neka životinja da se odbrani od muve jeste rep, ali čovjek nema rep, zbog toga je prisiljen da koristi razna drugačija sredstva ili pomagala kojima, bih mogo, kojima bi mogao da doskoči neprijatelju broj 1 od kojih je jedan od njih muva. Da, vodite računa, higijena je bitna stvar, a ako već niste dovoljno uradili po pitanju higijene, onda uh, ove mu, muvolovke, kako se zovu ove? Luhalice. Muholovke. Jer se to zove muholovka. Koristite muholovke i rešite se muva. Druga stvar, neprijatelj broj 1 kada je u pitanju svrab, to je komarac. Takođe, holovka ja bih još dodao da je problem velik kada su nam zauzete obe ruke kravaju prednosti nad čovekom zbog toga što i kada su joj zauzete sve četiri noge može da maše repom i na neki način, ako ne da ubije, a onda barem da odagna jednog od neprijatelja broj 1. Može da ga ošamuti. Šta je problem kod komarca? Rekli smo za muvu holovka pored ove higijene i negajanja stoke po urbanim sredinama, problem je što je komarac mali, daleko manji od muve, posebno ako je mlad komarac i onda ova muvolo, mu, muholovka ako ima sito ono s velikim otvorima, čak može se desiti da komarca jako pogodite, u stvari da ga promošite zato što će on proći kroz okce na muholovci stvorit će se određeni potpritisak koji će omogućiti komarcu da jednostavno prošnira kroz tu muholovku. Ali ako želite da delujete preventivno, treba da nabavite dosta bubamara koje će u stvari legla komaraca na neki način istamati, istamani. Ja bih iskreno pažnju našim slušalcima da vode računa o tome kako i kada i koliko zalivaju recimo bilje na svojim balkonima, u svojim baštama ili u sobama, jer poznato je da je za komarca voda, ustajala voda, savršen ambijent, posebno za njegovu larvu. Kada rasipate vodu na ovaj način, pomislite recimo kako je u Arabiji i kako je voda skupa, a obaška što ćete se na taj način rešiti viška komaraca koji predstavljaju problem broj 1 kada je u pitanju svrab. Ukoliko se nađete u situaciji u kojoj se našao Buridanov magarac, da u stvari želite da ustelom vodom zalivate cveće, ali ne želite komarce potreba, na, su vam određena uputstva kako prepoznati leglo komaraca, odnosno sitne larve komaraca koje plivaju po površini vode. Da ne biste vi morali o tome da razmišljate, najbolje da razmišljaju vaše domaće bubamare. Tačno, bubamare su sredstvo za lov na komarce, međutim bubamare nisu svemoćne. Mi smo pomenuli Muve, pomenuli smo komarce, ali i moljce. O moljcima još ništa nismo rekli. Oni su veoma nezgodni, ima stotine vrsta moljaca, napadaju sve živo, treba razlučiti žito od kukolja kada su moljci u pitanju. Moljac je neprijatelj modnih trendova i dobrog spoljašnjeg izgleda koje inače u našem svakidašnjem životu daje samopouzdanja, da samopouzdanje svakome od nas. Postoje različita sredstva borbe protiv moljaca, uglavnom su vezana sa neprijatnim mirisima kako bismo mogli na neki način da sprečimo moljce da od odigraju svoju, svoju ljubavnu igru i da se razmnožavaju. Postoje različita sredstva, ali često smo i neselektivni u izboru domaćih životinja koje držimo u kući. Da, za zamolca su najbolji kameleoni i sve druge vrste lizarda. Trebalo bi da zaboravite na e, kusne ljubimce koje do sada imate, a to su obično psi mačke jer su oni beskorisni. Kao što znamo, kao što znamo, miševi Miševi su davna prošlost miševa, nema, oni su iskorenjeni, pacovi su ugrožena vrsta, tako da mačke i psi zaista beskorisni mogu biti, s tim što mogu da vam donesu buve, a to je tek jedan problem plus. Ukoliko želite da se otarasite pasa i mačaka kao nepotrebnih, a želite u svakom slučaju da mislite na prirodu, onda mislite malo i na pacove i miševe, a mislite takođe i na one korisne životinje kao što su bubomara, kao kameleon i drugi lizardi. Dakle, ja mislim da možemo da razimiramo, rekli smo koji su to neprijatelji za one koji nisu dobro čuli, ponovit ćemo. Muva. Komarac moljac. To su neprijatelji broj 1, prolesni neprijatelji broj 1. Kako se zaštititi? Dolazi proleće, počinjemo borbu protiv tri neprijatelja broj 1. Jedan od najboljih načina da se zaštitite od ova tri neprijatelja broj 1 je da preuzmete sve preventivne mere za zaštitu njihovog razvoja, a ukoliko su se oni već razvili, onda idu lizardi, kameleoni. Ja samo mogu da vas obavestim da je upravo u ovom trenutku počeo popodnevni program Radija 021. Da, i ja ću onda da vas, neću da vas obavestim, već ću da vas pozdravim. Ostanite na našim talasima.